Оваа порака на некој начин беше презентирана пред две три саботи, односно саботата 2 мај, меѓутоа тогаш бевме многу малку и решивме да завршиме сабота во вид на еден како разговор во канцеларија, така да не е презентирана од ова место и беше однака многу штуро пренесена, па затоа сакам денеска пред сите вас да ја поминеме. Инаку верувам дека ќе се охрабриме, затоа што токму оние кои што се чувствуваат запоставени или може би заборавени од Господа, верувам дека ќе се охрабрат преку случајот, преку извештајот за Ное и самиот потоп. Значи ќе го разгледаме овој случај може би на малку поинаков начин, може би никогаш не сте размислувале во овој поглед, За таа цел јас најнапред би почнал да читам Оно што би кажал, знаеме дека Господ го избрал Ное од целиот предпотопен свет како свое средство и орудие преку кое ќе ја пренесе пораката за тогашниот свет. Светот збеснал, светот на вистина отишол предалеку, сите мисли им беа зли, точка кон која што оди и денешниот свет – се уште не е стигна таму, меѓутоа со брзина на светлината, би кажал, се движиме кон тој момент, го избира Ное за да 120 години, значи еден период од 120 години има им ја проповеда веста за милоста, веста за, веста за спасението. Зошто го избрал Ное? Вели овде во, еве, седмиот стих, ја очитаме од шестата глава во Битие, Значи, шеста глава, битие, седми стих. Господ рече, „Ке ги истрбам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, од човекот до зверот, по зачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадов. Ама Ное, ама едно големо ама овде стои, ама Ное, најде милост, најде благодат во Господовите очи. Господ се смилува на Ное и на неговото семејство. И Бодово вели во деветиот стих, нели, која почнува со Ноевото радословие, дава опис за Ное, вели Ное беше праведен и непорочен човек во своето време. Замисли си во еден свет кој што на луѓето сите мисли им беа зли. Кога секој гледа како да ви подвали, да ве изманипулира, да ви искористи, вие сте праведен и непорочен, И не само тоа, туку вели и, Ное одеше со Бога. Ова веќе, кој знае колку пати се дискутирало од ова место, знаеме што значи да одиш со Бога. Еднакво да живееш, да живееш според неговата волја. И потоа во седмата глава, од првиот стих, повторно се спомнува се спомнуваат овие, овие опис за Ное. Вели, тогаш Господ му рече на Ное, после тие 120 години, поминало времето на милост, за предпотопниот свет и Господ му се обрека на Ноја, откако предходно нели му кажал, му дал точни инструкции што треба да прави, како да го изгради бродот. Замисте си, бил на три ката. Значи, брод кој што уште во тоа време наликувал на некој од овие крузери, или како ги нарекуваат денеска. Во некој обем, нормално. Тогаш Господ му рече на Ное, Влезете ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Единствено ти. Земи со себе од сите чисти животни по седом двојки, машкото и неговата женка, значи по седом од чистите, исто така од небесните птици по седом двојки, машкото и женката, за да им се запази семето на земјата зашто по седум дена ќе пуштам дошт на земјата. 40 денови и 40 ноки, та ќе го истрбам од лицето на земјата секој живо суштето што сум го создал. Но е направи се како што му нареди Господ. И ова неколку пати ќе се спомне. Но е направи се како што му нареди Господ. Еве зашто Господ се смилувал над Ное, еве зашто Ное бил праведен. Бил послушен, да а таа послушност доаѓа како резултат на неговата вера. Значи му кажува, Господ се му кажал. тоа, ќе запазиме од целиот случај дека не му било едноставно, иако знаел се, иако, знаете, не било лесно година и 10 дена да помине во тој брод. Иако знаел дека Господ му ветил дека еве тоа е единствено со неговото семејство ќе биде спасен. Меѓутоа сепак тоа негово спасение било изведено низ една голема неволја, односно една катаклизма на земјата. И Ное сепак од своја страна морал да покаже целосна доверба во Господа. Одиме понатаму со 7 глава 6 стих вели Ное имаше 600 години, че значи овде се даваат некои информации кои што а, ја би рекол се битни. Но имаше 600 години кога потопот дојде на земјата и пред потопните води влегува и пред потопните води, значи, влегува во бродот со Ноја, неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови. Значи, 8 души. Немало никаков натрапник внатре, како што тоа е прикажано во новиот филм за Ноја, холивудскиот филм, во кој што глуми Расел Кроу, ако може би сте гледале некојаш, Гладиатор, ако сте го гледале. А, филм кој што наводно добил благослов од лично од папата. А е каша попера, мислам, нема врска од филм, иако не сум го гледал, само сум читал, нити пак имам намера да го гледам. Само сум читал Сиже, едно од, значи, само содржина на филмот. Значи, Ноја имаше 600 години кога потопот дојде на земјата и пред потопните води влегува во бродот со Ноја, неговите синови, неговата жена и жените неговите синови. Од чистите животни, од животните што не беа чисти, од птиците, од се што лази по земјата, влегува по две машко и женско во бродот со Ноја, како што Бог му заповеда на Ноја. А на седмиот ден, како што Господ кажа предходно, а на седмиот ден потопните води заплискаа врз земјата Во оној ден, и видите сега кој е тој ден, ова не е случайно, ништо значи што се спомнуваат овие денови, во оној ден, на шестотата година на Ноевиот живот, во вториот месец, во седумнаесетиот ден на месецот, значи седумнаести втори, бил датумот кога почнало да врне, да паѓа дошт, нешто што никојаш порано не се случило на земјата. И затоа сите научници тогашни тврделе дека такво нешто не е возможно. Но еве, се покажало дека е. Господ, она што го кажал, тоа и се случува. И вели, значи, на овој 17 втори, бликнаа сите извори на безната. Значи, не само што леело, лиело дошт од озгора, туку и подводните извори сите се отвориле. Се отворија сите небесни брани, и дошт удри да паѓа по земјата 40 денови и 40 ноќи, исто како што Господ кажа. Замислите си 40 дена и 40 ноќи, кој знае со каков интензитет паѓал. Па ние сме сведоци многу скоро кога лиеше дошт кај нас и тоа ден, два, три нека било, Знаете какви проблеми направи во Македонија. Знаете како го спасува и Штип од брегалница. Штип успеа да го спасат, меѓутоа не и Кочанско поле или Пелагонија поготово. Да. И колку време и требаше нели на таа вода да се повлече после тоа, значи за да се а, нормализира ситуацијата. Замислите си 40 дена, 40 ноки истура и плюс оние водени извори се отворени. Во оној ден влегува во бродот Ној неговите синови Сим, и Јафет, Нојвата жена и трите жени на Нојвите синови Суми. Тие и сите видови животни, добитокот, лазачите што ползат по земјата, птиците и разновините криласти существа. Влегува во бродот со Ноја, колку пати во, во извештени се повторува кој влегува во бродот. Со Ноја по две од сите существа. Се што влезе беше двојка. Добро, во ред. 17 стих. Поројниот дошт пагеше на земјата 40 денови, водите расте постојано и го носеа бродот. Се дигна високо над земјата. Водите надоаѓаа бујно над земјата и растеа високо, а бродот пловеше по, површината. Водите поплавуваа се посилно и растеа над земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Иако тогаш немало некои високи врвови, но сепак ова е истакнато и кажано со цел да се предочи дека тоа бил глобален потоп и немало ништо што штрчало над водата, се било под вода. И тоа за 15 лакти, подолу кажува текстот. Водите поплавуваа се посилно и растеа на земјата така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Водите се креваа 15 лакти над потонатите планини. Загинаа сите существа што се движеа по земјата, птиците, добитокот, зеровите, сите лажаци, лазачи и сите луѓе. Се што имаше животно дишење во своите носалки, се што беше накопното загина. Беше истребено секое существо од земјаната површина, човекот, животните, лазачите и небесните птици, се беше збришено од земјата. И ова неколку пати се повторува за да ни се даде до знаење дека само тие осумнина и сите оние животни, животни видови кои што биле на бродот преживеале. Останаа, вели, само Ное и оние што беа со него во бродот. Водите се задржаа на земјата 150 денови. И овие бројки не се случени. Замисли се 150 денови тоа се колку? 5 месеци. Цели 5 месеци. Пазите, не му било баш едноставно на Ное. Ај замислите си вие затворени во таа арка, во тој брод, значи не бил некој налик на тие крузири, што велам, денешни, значи немало некој, кој знае какви санитарни услови и така натаму и така натаму, а плюс тоа натоварен со еден куп живот. Сте слушали проповеди, сигурно, колко сето тоа смрдело. Од неодамо отворија една миниатурна зоолошка во Штип, така колку мала забава за дечиња повеќе, со така посетни животни, на 20 метри од зоолошката смрди, мислам, што ја кажам, камо ли па кој ќе влезете таму внатре. Да, така е. Но не само тоа, туку пазите, имате период од 150 дена, вие гледате постојано доаѓање на води. Драматична ситуација. и се чувствувате како да сте заборавени од Господа, затоа што, откако во седма глава, први стих, Господ му рече на Ное, Господ веќе ништо не му вика на Ное понатаму. Го нема Господа. Замислите си 150 дена сте во некоја неволја. И постојано а, се влошува состојбата. Не гледате никакво подобрување. Да, сте биле верни на Господа, се сте направили како што Господ рекол, ама сепак, зар не е потребна вера? Пет месеци во неволја, немате никаков глас од Господа, и те така, како е потребна вера? Не било така едноставно. И осма глава, први стих. И тогаш Господ се спомна за Ное, не дека Господ го заборил Ное. Саде каже, Господ ветил и Господ ќе го исполни ветувањето. За Ное, значи за сите зверови, за сиот добиток што беше со него во бродот. Па го раздвижи ветерот, значи еве, еве го првиот, првото нешто што го прави Господа. Господ ги пуштил водите, Господ сега ги сопира и почнува да суши. Да ги суши водите. Ви кажам, нешто, нема, нешто, нема ништо по а, ефикасно и на алишта, да кажеме, од ветер. Ако, ги, ако немате, може да ви сушална за алишта, ако ги пружете надвор, знаете дека сонцето нормално, тоа, кога е ветровито, тоа е многу брзо, експресно брзо се суша. И Господ еве презема акција веднаш, си спомна за Ное и пушта ветер, го раздвижи ветрот на земјата за да ја отстрани водата. Како што Господ пушта и некојаш со цел неволи над нас, како што видовме и од случајот со Јов, за да подобро го запознаеме, можеби. Така, тој и запира. Еве, повторно во Јов. Да отвориме за кратко во Јов, книгата на Јов, и да читаме во 38-то поглавје. Ови се познати зборови. Јов 38 глава, баш она од која што малку не цитираше и се стразорица, од 8 до 11 стих. Вели овде, кој го затвори морето со врати, кога за извори од мајчиното крило, овие се тие прашање што Господ ме ги упатувал на Јов. Кој го затвори морето? Вели. Кога го, кога го облеков со облак како со облека и кога го завиткав со густа магла како со пелени, Кога ја одредив неговата меѓа, стави врати со лостови. До таму, не подалеку му реков нему, тука нека се крши гордоста на твоите бранови. Господ ќе пушти води, меѓутоа Господ ќе каже до тука. Ништо повеќе. Господ има целата контрола, Господ е господарот на целата Вселена, што е за него да сопре води, и тоа вакви, катаклизма е на цел. Вопшто не е проблем. Значи, Господ се сети на Ное и почна да делува. И внимавајте сега понатаму, изворите на бездната и небесните бранови се затворија и дождот од небото запре. Ова не наврќа малку наназад, затоа што за 40 дена дождот запрел. Да не се збуните сега, ти се спомнати 150 дена, па сега вика дождот запре. Наврќа малку наназад пак текстот, повеќе пати тоа го прави значи, се овде во извештај, че изворите на безната и небесните брани се затворија и дождот од небото запре. Водите се повлекува, се повлекуваа бавно од земјата. Знаете, ова е исто битен момент. Некојаш неволјата вака може да дојде, некојаш бавно доаѓа. многу често знае да се повлекува бавно и тоа е пак со цел. Тоа е пак со цел. Тоа е Господовата промисла во кој што некојаш може би како Јов и ние не можеме да продреме и не можеме да разбереме што сака да постигне. Но секако е за наше добро. Чи значи, водите се повлекувале бавно од земјата и вели по 150 денови водите стивнаа. А во седмиот месец, во 17 ден на месецот, бродот застана на горите на Арарат. Значи тоа е истиот датум, после 150 дена. 17 втори почнало да врне, Ова е 17.7, тоа се 5 месеци точно, стивнале водите и бродот застана на горите на Аранат. Водите намалува непрекратно до десетиот месец, значи уште наредни таму два и кусор месеци, а на првиот ден на десетиот месец се покажа планинските врвови. Веројатно многу поинакви планински врвови, отколку пред потопот. Кога поминаа 40 денови, Ное го отвори прозорецот што го имаше направено на бродот и што направи Ное? И пушти гаврам што постојано одлетуваше и долетуваше додека водите не се исушија од земјата. Прашање, зашто ова му било потребно на Ное? Ное, значи, бара знак. Пушта птица, гаврам, по тој голуб ги пушти. Да, но е знаел се. Господ му рекол 120 години ќе имам милост, после 120 години, после тие 7 дена, јас ќе пуштам потоп, ќе почне неволјата. Меѓутоа, дали Господ некојаш му кажал на Ное кога ќе престане неволјата, односно? Не. Што е полесно да знаете кога ќе ви е, помине болеста или неволјата или било што, или пак да не знаете? Многу полесно е кога би знаеле. Ќе ги одбројувате деновите, ако не друге. Ќе броите ситно, како во војска. <laughs> Последните денови. Знаете дека кога треба да се скинете, нели, како што узнаеме оно израз во војска, и ги броите деновите еден по еден, ги шкрткате таму, не знам, сигурно ти што сте биле војска, знаете како оди тоа. Меѓутоа, кога не би знаеле, значи сте во една неизвестност, и многу е потешко. Но е тоа не го знае и но е сега бара знак. Пазите, среде неволја Господ никош не ве остава. Тој тука, таму, понекојаш ќе ви праќа знаци. Знаци на тоа, на сигурност дека е тука, дека не ве заборавил, знаци на надеж. А може би некојаш некој стих, може би некојаш некоја силна проповед, да ве подсети на своите ветувања, преку стиховите што ги ги слушнете. И така натаму. Значи, гавранот, го пушта, потоа пушти гулоб, осмиот стих, за да види дали ја снема водата од земјата. Но гулобот не најде место за своите нози и се врати при него во бродот, зашто водата ја покриваше целата земна површина. Тој ја испружи раката, го фати гулобот и го внесе кај себе во бродот. И почека уште седом дена, значи гледате колку пати по седом дена поминуваат ова. Постепено се повлекуваат водите, постепено Господ делува, Сега ве подсекем на минатата проповед, минатата сабот, че значи, Господ некојаш незабележително работи. Ние стакаме инстант решение на нашите проблеми, меѓутоа некојаш тоа е постепено, постепено се со цел. И почека, и почека уште седом дена, десетиот стик, пак го испрати гулабот од бродот. Навечер гулабот се врати при него и ете во клунот имаше свеж маслинов лист. Еве го првиот знак. На надеж Така но и научи дека водите спаднаа на земјата. Но, дали е момент сега да излезе од бродот? Ние често пати знаеме да посакуваме, односно да моментот биде што побргу на излез од неволјата, затоа што не се трпи некојаш на вистина. Секој од нас има по нешто или поминувал низ некој период од својот живот и наистина сака да тоа прекрати. Меѓутоа, не е нашиот момент, туку е Божиот момент. Ако ние излеземе порано од она што Господ го предвидел, тоа ќе се најдеме во водата или ќе заглибаме во калта. И имаше еден случај тамо во Штип, значи, еден рибар веднаш после поплавата, односно не беше поплава во овој случај, туку така надојдена беше баа и брегалница, и отишел да рибар и знаете водата откако се ќе се повлече што остава за себе тиња, значи И ја издрапнал таму кај што не треба и потоа го, го вле, <laughs> влечеле пожарникари му викале, едва и го извлекле. Да, ќе пропаднал. Жив песок, да. Така да, ние често пати сакаме тоа порано да се случи, меѓутоа, ако биде порано, не, не, не, не е наша воля, него Божја воля, секојаш. И секојаш тоа Божија промисла. Ке се најдеме повторно во водите и може да испогинеме, иако Господ сака И целиот овој процес го прави за да не спаси. Тоа е неговата главна цел, ништо друго. Сетете се на, на една збрувавме за Јона, иако тоа по негова вина се случило. Овде Ноја не е по негова вина, Ноја е праведникот, Ноја е единствениот праведник. Меѓутоа, тоа тоа било начинот Господ да го избави. Можел Господ и по инаков начин. тоа, ете, така сакал и тоа, веројатно, било така за да ни остави и нам лекција денеска, на надеж. Да не се обесхрабриме кога ќе поминуваме низ некои такви природи на животот. Сетте се на Јона. Што направил Јона? Бегал од Божјето присуство, сакал да избега од Господа, Господ го праќат. Во Ниневија он бега. И го фрлаат, откако дознале што е работата овие незнабожците, поганите на бродот, го фрлаат во морето. Меѓутоа во втората глава Јона како се моли на Господа? Господе, ти што ме фрли во морето? На Господ му било јасно што се случува, на Јона му било јасно што се случува. Значи Господ го фрлил во морето. Зошто? За да го спаси и него, ама не само него, туку и 120.000. Цел еден град. Да не забораваме на Јосиф. Кој го предаде Јосиф? Кој го продаде Јосиф во Египет како роб? Неговите браќа. Но откако ќе им се открие на браќето, што ќе им каже? Не вие, не, Господ ме донесе пред вас тука, Господ ме донесе пред вас, зошто? За да спаси цел еден народ. Значи, нештата се случуваат за спасение, за нешто друго. Или, ајде, дела, е, која сме тука, дела 22, а, втора глава, се извинувам, Петровата проповед, она проповед на 50-ницата, кога паја, се излева Духот Свети, она мокна проповед од која што се крштевале илјадници луѓе. А значи втора глава дел апостолски 22 и 23 овие стихови велат вака мажи израелци Петар им се обрека значи на мноштвото на израелците чујте ги овие зборови Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци што Бог ги направи преку него меѓу вас како што знаете самите. Сега 23 стих, внимавајте. Вие него, вие, вие што ме слушате него, Христа, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја, преку раците на беззакониците го расмавте и убивте. <laughs> Овде има многу вклучени актери. Вие него, по промисла Божја, преку раците на беззакониците, односно на, да, беззакониците, го расмавте и убивте. Да, точно и вие сте виновни, при кураците на римјаните, меѓутоа тоа беше Божја промисла. Зошто? Како и во случајот на Јона, не само тој да се спаси, да спаси 120.000, како и во случајот на Јосиф, не само тој, туку да го спаси целиот израелски народ, Исус беше предаден по Божја промисла, го даде животот на крстот, зошто? За да го спаси целиот свет. Тој сака да го спаси целиот свет. За жал, Само оние кои што потврдно ќе одговорат, ќе прифатат жртвата со вера, тие ќе бидат спасени. Значи, се е за спасение. Така и во случајот на Ное. И сега 13 стик од 8 глава се враќаме на случајот со Ное. Во 601 година на Ноевиот живот, во првиот месец, на првиот ден на месецот, значи, нова година, водата пресуши на земјата. Ное го дигна покривот, че значи бродот бил така направен со покрив, за да може и сонце да влегува, на бродот и погледна и ете површината на земјата беше окопнета. тоа се уште не е време за излегување. Овој Ное е великан на верата, джабе не е спомнат во Евреите 11 глава. Знаете, во вториот месец, во 17 ден, ова е грешката правилно е во другиот превод стои во вториот месец во 27-миот ден. Ешто според овој извештај би излегло дека точно после цела една година ке излезе од бродот, меѓутоа поточно е после година и 10 дена. Година и 10 дена тој е во бродот. Чека на господовото време, господовиот момент – Значи, во вториот месец, во 27-миот ден на месецот, земјата беше сува. И сега, после цела една глава и пол, скоро две глави, од седма глава, први стик, Господ никаде не му се јавува. Господ никаде не преговара, проговара. Во, 16, во 15 стик од 8 глава вели, тогаш Бог му рече на Ноја. И да ве прашам, вие сте во неволја, првите пет месеци не гледате никакво подобрување, потоа барате знак, не сте сигурни кога сето тоа ќе заврши, и после цела година и 10 дена го слушате гласот Божи. Не е лесно. Колко и да бил Ное сигурен во сето ова, тоа верата е таа кој што го одржал. Година и пол сте во неволја, година и пол сте болни, да речем, и било што, никаков глас немате од Господа. Сте во неизвестност. Не знаете што ќе биде, како ќе биде. И Господ му рече на Ное во 15 стих, 16 стих, излезете од бродот. Значи во 7 глава први стих вели влезете, сега го нема никаде Господа и после вели излезете. Толку едноставно некојаш, а меѓутоа на нас ни е тешко. Е, затоа некојаш Господ дозволува такви работи за да ни ја зајахне верата, за да ја стави верата на испит, за да го прочисти и да го извади тоа злато, тоа тие драгоценности од, од нас. И излезете од бродот, ти и твојата жена, твоите синови и твоите снаи со тебе. Изведи ги со себе сите живи существа, сите создание што се со тебе, птиците, добитокот и сите лазачи, што ползат по земјата, нека се разотидат по земјата, нека се плодат и нека се множат на земјата. И што мислите што следува следниот стих? И Ноја излезе. Толку му треба на Ноја. Ноја направи вака и Ноја направи, направи така но е изгради брод, но е изгради брод, но е влези, но е влезе, но е излези, но е излегува. Ова е човек од вера. И нормално, оној кој што има вера и послушен. Го чекал вистинскиот момент и што мислиш што правил цела година и 10 дена? Кукал, плачел или... Леле Господе, кога ќе престане ова или... Не, не, не, не. Јов ги извршувал своите секојдневни обврски. А имал еден куп обврски, да се разбереме биле 8 души, вред не бил сам, но тука <laughs> требало многу стока, многу животни да се нахранат, да се напојат и така натаму и така натаму. Значи, но едноставно си ги извршувал своите секојдневни обврски, си живеел, најпросто кажано го живеел животот, таков како што е во тие услови какви што се, меѓутоа бил на безбедно. Така да кога чекаме одговор од Господа, кога може би ништо не се случува, кога не слушаме глас од Господа, кога се чувствуваме како да сме заборавени, запоставени, живејте го животот, верувајте и чекајте на Божиот миг, а, неговиот миг и моменте вистинскиот. И Ноја излезе, а со него неговите синови, неговата жена и неговите снаи. Едно прашање, што би сте му било едноставно Ноја да излезе? после година и пол, на сигурно, колко и да не ли било тоа интересно, не знам, ми извеште дека заболел од морска болест, ама една, една и пол година, значи вас да ве таласаат тие бранови, де лево, де десно и вред. не после година и пол, туку после пет месеци застанал бродот, после, ако може. Значи, после пет месеци застанал бродот. тоа. Значи, еве друг податок сега ми текнува во моментот. После пет месеци застанал бродот на Арарат. тоа после уште седом месеци и кусур е излегувањето од бродот. Сето ова не било едноставно. И не друго. Мојал да ја напушти таа сигурност, какви да била, нели, како што кажавме, и да стапне во еден несигурен свет. Зошто? Зато што светот ве, веќе е сосема поинаков, не е истиот што бил. Ги нема оние полиња, го нема она зеленило, го нема оној живот, се е некако поинако. Ако сте гледали некојаш некој филм холивудски, обично се холивудски, они имаат најбујна фантазија, а, после некоја катаклизма, не знам, нуклеарна војна, па како изгледа светот само некои 5-6 души тама што преживеале. И сега треба да стартуваат наново, да почнат одново. Не било едноставно. Да стапнеш, да излезеш од својата сигурност во несигурниот свет, нов свет. Но Ное излезе. Ное беше човек на верата, излегува и сите со него. И како што Господ се сети на Ное, на крајот и Ное се сети на Господ. Замести си се, се направил Господ. Господ му рекол што да направи, како да направи. Му дал, детално му опишал како да направи бродот. Господ ја затворил вратата. Господ го пуштил дождот. Господ ја исушил земјата. И Ное не заборавил ништо од сето тоа. Ное бил толку многу благодарен што во 20 стих што направил Ное кога стапнал на новата земја. Така да кажеме новата земја пренел жртва. Но дали гледате каква жртва пренел Ное? Ајде да прочитаме 20 стих. И Ное му изгради жртвеник на Господа, зеде од секое чисто животно и од секоја чиста птица и принесе на жртвеникот. Ова било вистински покој, да ви кажам. Колку видови на животни чисти имало во бродот, колку чисти птици имало на бродот, Може само да предпоставиме. Меѓутоа, од секој е чисто тој зел и принел на жртвеникот, кој што веднаш го изградил од како се нашол на суво. И Господ го помири со пријатниот мирис. И му беше пријатен мирисот. Од оваа голема жртва гледаме колку Ној е бил благодарен за сето она што Господ го направил во неговиот живот. Да биде спасен тој и неговото семејство од целиот предпотопен свет. Мора да ја цениме Божјата милост, драги брати и сестри, ние во денеска во нашиот живот. Ако ја цениме, тогаш ќе ќе се жртвуваме и ќе дадеме се, ќе тргнеме се настрана и ќе ни биде најбитен Господ, ќе ни биде најбитно спасението. Овие мигови се секјаваме на Марија Магдалена, зошто толкава, толкав дар, се што имала спечалено го дала и го истурила врз главата и нозете на Исуса. Зато што била толку многу благодарна се тоа што Господ го направил за неа. И ја спасил толку многу гревови, простил толку многу гревови, толку многу демони истерал од неа. Така и Ное. Че значи, и ние, драги браки и сестри, да бидеме истрани, да бидеме полни со вера, да чекаме на Божиот момент, каква и да неволја не задеси. Верувате дека сето тоа е со Божја промисла. Господ има план, Господ не не остава, заборали да прочитам еден стих, меѓутоа, еве, сега ќе прочитам, како завршен втора книга Летописи. И внимавајте, Ное беше праведен. Иако се целиот настан на некој начин, не баш целиот, не во детали му беше опишан и кажан од Господа, сепак ова беше исто така тест и за Ное. Но внимавајте, во втора книга Летописи, Често пати се прашуваме и тешко е да се даде одговор на тоа прашање, но се убедуваме да дадеме. Зошто праведникот го сногиат неволи? Се обидовме да кажеме дека се е само за спасение. Сите работи се действуваат за добро на оние кои што влюбат Господа. Кој е тој стих? Еден од моите омилени, меѓутоа, ајде кажете кај се наводја. Сите работи се действуваат за добро на оние кои што влюбат Господа. Овој стик не смеете да го забравите. Римјаните 8.28 не е тежок за памет. Римјаните 8.28. Сите работи се действуваат за добро. Мегутоа тоа некојаш нам не ни изгледа баш дека е добро. Но крајот го кажува тоа. Чи втора летописи 16.9 и со овој стик завршиме. Зошто Господ гледа со своите очи по целата земја за да се охрабрат оние на кои срцето им е искрено кон него. Ако сте искрени, ако сте му верни, ако сте праведни, не забравяйте, Господ гледа по цела земја. Не може, не може да му измакне ништо, не може да, да, да, да превиди нешто. Некого, некој праведник. И дори рекол ни влакно од главата нема да ви фале. Едноставно, се се случува по Божија промисла, Некојаш можеме ние самите сме си видовни, еве како Јоана, случајот, меѓутоа сепак Господ и тоа знае да го сврти на добро и на благослов. Нека му е слава на Господа и да се надеваме само на Него, да веруваме само во Него. Амин.